«Con miston, uc enencas?» «Ei tesa ton patera cae eipen. Ego autos eleusomai ecei hama. Thelo gar cae apodeixin labein. Praxon un epimelos, hina hetomois heis.» «Hetomois, emi. Hepsa gar ton lucno cae te nuktan emeleteesa. Kalos epoiezas, Artisè e Paino.